chapter 20. Te de mia ton sabaton, Maria he Magdalene, ercetai proi, scatias ete uses, es ta mnemeon. Kai blepe ton lithon, er menon ec tu mnemeu. Treke un, kai ercetai pros Simona Petron, kai pros ton alon mathetein, hon ephile HO Jesus, kai lege autois eiran ton CURION EC tu mene meu kai uk oidemen pu ethekan auton ex eilthen un ha petros kai ha alos mathetes kai erkonta eis ta mene meon de hoi hamu kai ha alos mathetes pro edramen takion tu petru kai eilthin protos eis ta mnemeon, kai paracupsas blepe kemena ta othonia, u mentoi eis eilthin. Ercatai un Simon Petros akoluthon auto kai eis eilthin eis ta mnemeon, kai theore ta othonia kemena. Kai ta sudarion ho ein epi teis autou autu, u meta ton othonion kemenon ala choris en tetuligmenon eis hena topon. Tate un eis eilthin, kai ha alos mathetes, ha elthon protos eis ta MENEMEON, kai eden, kai epistiusen ude pogar e desan ten grafein hati de auton ec necron anastenai. Apelthon un palin pros e autus hoi mathetai. Maria de hesteke pros ta mnemeon claiusa exo hos un e claien parecupsin est ta mnemeon. Cae theore duo angulus – in lucois cathed zomenus hina pros te cephale kai hina pros tois possen hapu eketa ta soma tu Iesu. kai legusen aute ekenoi gunai ti claes. lege autois hoti eran ton kurion mu kai uk oida pu ethekan auton kai tauta e pusa estrafe eis ta opiso kai theore ton iesun hestota kai uk e de hoti iesus esten lege aute ho iesus gunai te claes tina zetes e kene docusa hoti ho ke puros esten lege auto, curier e su e bastasas auton epe moi pu ethekas auton kaigo auton aro lege aute ha Jesus Maria straphesa ekene lege auto rabuni ha legatai didaskale lege aute ha Jesus me mu haptu upogar pros ton patura mu poriu de pros tus adelphus mu kai epe autois ana baino pros ton patura mu kai patura humon kai theon mu kai theon humon erkatai maria he magdalene ap angelusa tois mathetais HOTE he oraken ton kurion kai tauta epen autei uses un opsias te hemera ecene te mia ton sabaton kai ton thuron keklis menon hapu esan hoi mathetai sun egmenoi diaton fabon ton judaion elthen ha jesus kai este es ta meson kai lege autois rene humen kai tuta epon pon edexen autois tas ceras cae tein pluron autu, ekaresan un hoi mathetai idontes ton curion. Epen un autois ha Iesus, palin, e humin, cathos apestalken me ha pater, cago pempo humas, cae tuto epon, ene fusesen cae lege altois, labete penuma hagion an tinon afete tas hamartias afientai autois an tinon kratete ke kratentai thomas de heis ekton dodeka ha legamenos didumas uk ein met auton hate elthen ha jesus elegon un auto hoi aloi mathetai orakamen ton kurion hode epen autois ean me ido entais cursen autu ton tupon ton helon kai balo ton dactulon mu es ton tupon ton helon kai balo ten kera mu es ten pluron autu ou me pistiuso. so. Cae meth hemeras octo palin esan eso hoi mathetai autu, cae thomas met auton. Ercatai ha Iesus ton thuron keklis menon, cae este es ta meson, cae epen eurene humin. Eta lege to thoma, Fure ton dactulon su hode, cae ide tas ceras mu, cae fure ten ceras su, cae bale est ten pluran mu, cae me genu apistos alla pistos. Cae apicrithae thomas cae epen alto, hocurios mu cae hotheos mu lege auto ha Jesus hati heorakas me pepistiukas, makarioi hoi me idontes kai pistiusantes. Pala men un kai alla semea EPOIESEN ha Jesus enopion ton matheton autu ha uc esten gegramana ento biblio tuto tauta de gegraptai hina pistiusete hote Iesus esten ha Christos, ha huios tu theu, cae hina pistiuantes zoen ecete ento anomati autu.